פרק ז' ואחר הדברים האלה, במלכות ארתחשסט מלך פרס, עזרא בן סריה בן עזריה בן חלקיה, בן שלום בן צדוק בן אחיטוב, בן אמריה בן עזריה בן מריות, בן זרחיה בן עוזי בן בוקי, בן אבישוע בן פנחס, בן אלעזר בן אהרון הכהן הראש. הוא עזרא, עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן אדוני אלוהי ישראל, וייתן לו המלך כיד אדוני אלוהיו עליו כל בקשתו. ויעלו מבני ישראל ומן הכהנים והלוויים, והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים, בשנת שבע לארתחשסט המלך. ויבוא ירושלים בחודש החמישי, היא שנת השביעית למלך. כי באחד לחודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל, ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים כיד אלוהיו הטובה עליו. כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת אדוני, ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. וזה פרשגן הנשתבן, אשר נתן המלך ארתחשסט לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות אדוני וחוקיו על ישראל. ארתח שסט מלך מלכיה לעזרא כהנא, ספר דתדי אלה שמיה, גמיר וכענת. מיני סמטעם, די כל מתנדב במלכותי, מן עמה ישראל, וכהנו היא, ולביה למהך לירושלם, עמך יהך. כל קובל די מן קודם מלכה, ושבעת יעתו היא, שליח לבקרה על יהוד, ולירושלם בדת אלהך, די וידך. ולהבלה כסף ודהב די מלכה, ויעת... ויעתו היא התנדבו לאלה ישראל, די וירושלם משכנה. וכל כסף ודהב די תהשכח וכל מדינת בבל עם התנדבות עמה וכהניה מתנדבים לבית אלה ההום די וירושלם. כל כובל דנה אספרנה תקנה בכספה דנה תורין דכרין אמרין ומנחתהון ונזקהון ותקרב הימו על מטבחה די בית אלה החום די וירושלם. ומה די עלך ועל איכך? ייטב בשאר כספה ודהבה למעבד, כרעות אל החום תעבדון. ומניידי מתייהבין לך לפולחן בית אלהך, השלם קודם אלה ירושלם. ושאר חשכות בית אלהך, די יפל לך למינתן, תינתן מן בית גנזי מלכה. ומיני, אנא ארתחששת מלכה, סמטעם לכל גזבריה, די בעבר נהרה, די כל די ישאלה נכון, עזרא כהנא, ספר דתה די אלה שמאיה, אספרנה יתעביד. עד כסף קקרין מאה, ועד חנטין קורין מאה, ועד חמר בתין מאה, ועד בתין משח מאה, ומלח די לה חטב. כל די מן טעם אלה שמאיה יתעבד עד רזדה לבית אלה שמאיה, די למה להווה כצף על מלכות מלכה ובנו היא. ולחום מהודיעין די כל כהניה ולוויה, זמריה, תרעיה, נתיניה, ו... פלחה בית אלה דנה מינדה ולא והלך לה שליט למרמי עליהום. ואמת עזרא כחוכמת אלהך די וידך מני שפטין ודיינין די להבון דיינין לכל עמה די בעבר נהרה לכל יד עדתה אלהך ודי לה ידע תהודעון. וכל די לה להווה עבד, דתה די אלהך, ודתה די מלכה אספרנה, דינה להווה מתעבד מיניה, הן למות, הן לשרושי, הן לענש נכסין ולאסורין. ברוך אדוני אלוהי אבותינו, אשר נתן כזאת בלב המלך, לפאר את בית אדוני אשר בירושלים, ועלי היטה חסד לפני המלך ויועציו ולכל שרי המלך הגיבורים. ואני התחזקתי כיד אדוני אלוהי עלי, ואקבצה מישראל ראשים לעלות עמי.